Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Pet je srpnja 1950. godine 403 pripadnika prvog bataljuna 21. pukovnije 24. američke pješačke divizije zauzeli su položaje na tri brda koje su se nadvijela nad cestom koja je spajala korejske gradove Suwon i Osan Riječ položaj možda je pretjerana, riječ je zapravo o nizu na brzinu iskopanih plitkih zaklona i rovova. Pripadnici prvog bataljuna bili su u Koreji tek četiri dana. Veliki transportni zrakoplovi tipa C-54 prevezli su ih iz Japana na aerodromu Pusanu na samom jugu Korejskog poluotoka. Na sjever prema cesti između Suona i Osana preveženi su vlakom i kamionima. Spavali su u napuštenim školama ili pored ceste – Pored njih stalno su prolazile kolone izbjeglica koje su se kretale na jug. Neki od vojnika već su obolili od vode koju su pili. Na putu do položaja zapovjednik prvog bataljuna, potpukovnik Charles Smith, susreo se sa zapovjednikom 24. divizije, generalom Williamom Dinom. General je potpukovniku rekao ove riječi. Oprosti, nemam ti dati previše podataka. Max Hastings u knjizi Korejski rat piše. Znali su da su 25. lipnja komunisti sa sjevera Koreje napali antikomunistički jug i da su od tada nemilosrdno napadali na jug, nailazeći na maleni otpor slomljene vojske Singman Rea. Rečeno im je da će oni zauzeti obrambene položaje negdje na putu kojim će proći neprijatelj, što je sjevernije moguće. Ali nakon godina obavljanja dužnosti okupacijske vojske u Japanu, pomisao na bitku, na ranjavanje, na iznenadnu smrt činila se beskrajno dalekom. Njihova jedinica kao i sve u okupacijskoj vojsci u Japanu bila je slabo opremljena i u nedostatku ljudi. Satnije A i D bataljuna bile su još na moru, negdje između Japana i Pusana. U noći 4. srpnja dobili su zapovjed da zauzmu položaj na cesti za Suwon, nekih 50 milja od glavnog grada Seula, koji je već bio u komunističkim rukama. Prvi bataljon 21. pukovnije dobio je zapovjedništvo američkih snaga u Japanu ime borbena skupina Smith prema prezimenu njegovog zapovjednika, ali iza tog snažnog imena krilo se samo tinjak nespremnih američkih vojnika prema kojima je nadirala Korejska narodna vojska. U rano jutro 25. lipnja 1950. godine trupe Demokratske narodne republike Koreje ili Sjeverne Koreje napale su Republiku Koreju ili Južnu Koreju. Rat je počeo na poluotoku Ongjin, sjeverozapadno od Seula. Uoči napada američke obavještajne procjene govorile su o dvije podjednake vojske koje su se nalazile jedna nasuprot drugoj na korejskom poluotoku. Korejska narodna armija imala je 74.370 vojnika i još 20.000 pripadnika pograničnog pozorništva. Vojska Republike Koreje imala je 87.500 vojnika. Obavještajna procjena nije naglašavala da je za razliku od južne sjeverna vojska imala veliko borbeno iskustvo stečeno u kineskom građanskom ratu gdje su se vojnici korejske narodne vojske borili na strani narodno oslobodilačke vojske komunističke partije Kine. Pored borbenog iskustva, sjever je imao i prednost u opremljenosti. Oklopnu silu činilo je 150 tenkova T-34, zrakoplovstvo imalo 70 lovaca i 62 laka bombardera. Početak rata na Korejskom poluotoku ovako opisuje Bruce Cummings u knjizi Korejski rat. Borbe na Ongjinu počele su oko 3 ili 4 ujutro 25. lipnja. Prvi obavješteni izvještaji nisu bili jasni oko toga tko je počeo. Kasnije je rečeno da su napadački elementi došli iz treće brigade pograničnog pozorništva Demokratske narodne republike Koreje, kojima se u 5.30 pridružila moćna šesta divizija. Otprilike u to vrijeme, prema službenoj američkoj povijesti, snage Korejske narodne vojske napale su južno od Čorvona prvu pukovniju sedme divizije i nanijeli joj teške gubitke. Njezini su položaji popustili i treća i četvrta divizija Korejske narodne vojske s oklopnom brigadom probile su se kroz njih i počele zastrašujući marš prema Seulu. Vojska Republike Koreje počela se raspadati već prvi dan rata. 26. lipnja, drugog dana rata, druga njezina divizija, nakon što je stigla na položaj gdje je trebala dočekati nalet sjevernokorejske vojske, rasula se u panici. Kroz tu rupu obrambenim položajima prošla je sjevernokorejska vojska i predvečer tog dana došlo pred Seul. Slabi borbeni moral južnokorejske vojske bio je posljedica niza uzroka. Nedostatka vatrne moći, slabe uvježbanosti, činjenice da je većina viših časnika služila japanskim okupacijskim snagama, te zbog nepopularnosti vlade Singmanarea. Rea. Bruce Cummings piše. Predsjednik Re pokušao je napustiti Seul sa svojim visokim dužnosnicima već u nedjelju navečer, a 27. lipnja cijeli stožer vojske Republike Koreje, a da nije obavijestio američke saveznike, premjestio se južno od Seula. To je trupe koje su bile u kontaktu s neprijateljem sjeverno od Seula ostavilo bez komunikacija i uspaničilo, kako vojnike, tako i civilno stanovništvo. Sljedeći dan većina južnokorejskih divizija slijedila je taj primjer i povukla se južno od glavnog grada. General Debeljko Če bez upozorenja je dignuo u zrak veliki most na rijeci Han i ubio na stotine ljudi koji su ga prelazili. Kasnije toga dana predsjednik Re u posebnom je vlaku otišao dalje na jug. Tijekom bitke za taj John zavjetovao se da će ostati i boriti se do smrti, ali brzo se ukrcao na vlak i krenuo prema jugozapadnoj luci Mokpo, a odande brodom za Pusan, gdje je ostao unutar obrambenih položaja. Vojni moral je ispario, civili su se uspaničili. Seul je pao pred sjevernjačkom invazijskom silom od oko 37 tisuća vojnika. Do kraja lipnja pola južnokorejskih vojnika bilo je mrtvo, zarobljeno ili nestalo. Samo su dvije divizije imale opremu i oružje. Sve ostalo je ostavljeno ili izgubljeno na bojištu. U takvo je stanje došla borbena skupina Smet ona je na jug Koreje stigla jer su Sjedinjene američke države, administracije predsjednika Harrya Trumana odlučile da će Republici Koreji pružiti svu pomoć potrebnu za zaustavljanje napada vojske Demokratske Narodne Republike Koreje. Vijesti o napadu Sjeverne Koreje na Južnu došle su u Washington uvečer 24. lipnja po lokalnom vremenu. Državni tajnik Dean Acheson odmah je odlučio da će napad izniti pred vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Sljedećeg dana, uvečer 25. lipnja, po Washingtonskom vremenu, u Bijeloj kući održan je sastanak gdje je odlučeno da će američko ratno zrakoplovstvo evakuirati Amerikance iz Koreje, da će se povećati pomoć Republici Koreji i da će američka sedma flota uploviti u tajvanski tjesnac koji je dijelio Kinu od Tajvana, na koji se sklonio poraženi Čankaj Šek sa svojim pristalicama. Te večeri 25. lipnja donesene su odluke koje će odrediti američku politiku na Dalekom istoku sve do današnjeg dana. Sjedinjene američke države od tog datuma jamče sigurnost Republici Koreji i Tajvanu. Dean Acheson jednom je izjavio, prestiž je sjena koju baca moć. Sjeverna Koreja dovela je u pitanje američku moć tako što je napala Južnu Koreju, koja je nastala od američke okupacijske zone na Korejskom poluotoku. To nije moglo proći bez odgovora. I zato su vojnici prvog bataljuna 21. pukovnije 24. divizije iz Japana prebačeni na brda kod ceste koja je spajala Suvon i Osan. Oni su trebali biti potvrda da su Sjedinjene američke države odlučile obraniti Južnu Koreju. Max Hastings piše. Nekoliko minuta nakon sedam ujutro narednik Loren Chambers iz B satnije pozvao je zapovjednika voda – Hej, poručniče, pogledajte dolje, možete li vjerovati? Prema njima je od Suvona po otvorenoj ravnici napredovala kolona od osam u zeleno obojenih tenkova. Poručnik je upitao što je to. To su tenkovi T-34, gospodine, odgovorio je narednik, i ne mislim da će biti prijateljski prema nama raspoloženi. Uzduž crte po rubu brda ljudi su uzbuđeno razgovarali dok su se naginjali prema naprijed kako bi prvi put vidjeli neprijatelja. Časnici su požurili prema prvim položajima kako bi potvrdili dolazak prijetnje. Satnik Dašer, zapovjednik B satnije, rekao je Gađemo ih topništvom. Nakon nekoliko trenutaka granate su počele padati po rižinim poljima oko ceste, ali tenkovi su još nadirali. Topovi 58. bataljuna poljskog topništva imali su zanemarivu sposobnost probijanja oklopa. Bataljun osim jednog topa od 105 mm nije imao oružja koje bi moglo zaustaviti sjevernokorejske tenkove, a i taj je top uništen nakon drugog hica ispaljenog iz njega. Tenkovi su se probili kroz američke položaje i krenuli dalje na jug. Onda je došlo sjevernokorejsko pješaštvo. Max Hastings piše. Oko 11 sati duga kolona kamiona vođena s tri tenka došla je cestom iz pravca sjevera. Zaustavili su se branik do branika i počeli iskrcavati sjevernokorejsko pješaštvo koje se raštrkalo na istok i zapad u rižišta pored ceste. Neki od vojnika u bluzama boje Senfa počeli su napredovati prema Amerikancima kroz nepovezanu minobacačku vatru i vatru iz streljačkog oružja. Drugi su strpljivo napredovali preko bokova. Kako je udarna skupina Smith zaposila frontu u dužini od 400 metara i kako ni jedna druga američka jedinica nije bila raspoređena ni miljama blizu nje, bilo je odmah jasno da sve to može završiti samo na jedan način. Potpukovnik Smith brzo je shvatio da će četristotinjak njegovih vojnika biti opkoljeno. Zapovjedio je povlačenje, ono je postalo krvavi bijeg, do sigurnih položaja probilo se manje od polovine njegovih vojnika. Vrlo brzo postalo jasno da će obrana Južne Koreje biti krvav posao. Tako je počeo Korejski rat. Odarna Arna Vestad u svojoj povijesti hladnog rata piše da su rat u Koreji i njegove posljedice možda najveće nesreće hladnog rata – Korejski poluotok bit će uništen u tom ratu, a njegove posljedice još uvijek traju i će i dalje još puno godina. Korejski rat nije bio prvi koji se vodio za taj poluotok. Od sredine 19. stoljeća Koreja je postala mjesto previranja. Oko nje sukobljavali su se interesi tri velika carstva. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o tih stotinu godina koje su ostavile golemog traga na Koreju – Naša sugovornica je Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. Tako je doista uz bok Kine i kao puno manja zemlja, čak i u vrijeme kada je bila ujedinjeni poluotok, uvijek je bila na neki način podređena zbog toga što je i blizu i toliko malena, a na drugi način nezgodno mjesto zbog toga što je na strateškom, strateškoj točki između tri vele sile koje su i tada bile vele sile, tri carstva, japanskog, kineskog i ruskog gore na sjeveru. No ovo što me vi pitate se provlači kroz, može se reći, tisućljeća od kad je Koreja počela, kao i mnoge druge azijske zemlje, razvijati svoju civilizaciju na temelju onoga što je od Kine dobila. Prije svega je to bio budizam koji je u Kinu došao iz Indije početkom prvoga milenija, ali je u Koreju došao iz Kine. Dakle, već u kineskoj obradi, već u vidu zen budizma, na kineskim skriptima i tako dalje. I e, taj se budizam u Koreji lijepo smjestio u korejske autohtone vjere poput animizma, šamanizma. Kina daje Koreji i pismo. I korejski jezik koji je zapravo vrlo specifičan i ne spada ni u jednu poznatu familiju jezika i izaziva velike probleme lingvistima zato što ga ne mogu točno odrediti je li on, on je blizak altajskom, altajskoj e, obitelji, ali nije zapravo, e, vrlo je specifičan. Odjednom se počinje pisati pismom koje je opet pa specifično za kineski jezik. I sa svim tim što dolazi iz Kine, sa svim civilizacijskim tekovinama koje je već Kina uveliko razvila, a Koreja ih prihvatila na tlo koje nije bilo potpuno bez njihove lokalne kulture, stvara se nova civilizacija koja je neka vrst hibrida i koja se još dodatno oplemenjuje konfucijanstvom koje dolazi u vrijeme kada je Kina najveće i najsuvremenije, odnosno najsavršenija državna tvorevina u to vrijeme i gdje se konfucijanstvo u Koreju prenosi nešto malo i kao para religija, a kvazi religija, ali zapravo više kao način uređenja društva i države i onda je naravno i dvora. Koreja se smjestila na poluotoku okruženom s tri strane žutim japanskim morem. Taj poluotok dug oko 1100 km i širok do 300 km. Koreja još i zauzima i pojas u kopnenoj Aziji, dug oko 600 i širok oko 150 km. Površina Korejskog poluotoka je oko 220 tisuća četvornih kilometara. Kako to piše u Hrvatskoj enciklopediji, u Koreji prevladava brdsko-planinski reljef koji zauzima oko 66% površine. Najviši je vrh Mobong visok 2541 metar. U Koreji postoji izreka koja kaže da ako bi se taj poluotok izravnao glačalom, on bi imao površinu poput Kine. Mitski početak korejske povijesti smješta se u treće tisućeće prije Krista, kada je navodno kralj po imenu Tangun utemeljio stari Čoson. Bruce Cummings u knjizi Korejsko mjesto pod suncem, moderna povijest, piše. Prema tekstu koji je preživio iz razdoblja Korjo, Kineski povjesničar napisao je da je Tangun sagradio svoju kraljevsku palaču na mjestu današnjeg Pyongyanga i utemeljio državu nazvanu Choson u otprilike istom razdoblju kada je Kinu utemeljio njezin legendarni utemeljitelj car Yao. James Gale puno je bliži istini kada je napisao da Koreja stavlja svoj početak u maglovita razdoblja povijesti koji bježe svim pokušajima istraživanja, razdobljima koja leže negdje između onih od čovjeka i onih od anđela i duhovnih bića, koja spajaju jednom rukom nebo, a drugom zemlju. Koliko su magloviti ti mitski počeci govori i legenda o Tangunovom rođenju, koja u tom tekstu iz razdoblja Korio kaže da je njega rodila medvidica nakon što se združila s Hwangmunom, kraljem koji je stišao s nebesa. Povisničari i arheolozi pojevu prvih država na Korejskom poluotoku stavljaju brončano doba. Vrijeme prve upotrebe bronce bilo je između 8. i 10. stoljeća prije Krista. Najnaprednija od tih država bila je stari Čoson, koja je stvorena u području rijeke Teadong. To je područje današnje sjeverne demokratske narodne republike Koreje. Početak starog Čosona smješta se u oko četvrto stoljeće prije Krista. Kakva god bila najranija povijest Koreje, ona je, pored toga što je određena činjenicom da se odvijela na poluotoku okruženom s tri strane morem, određena je činjenicom da je taj poluotok okružen moćnim narodima. Na zapadu su Kinezi, na istoku Japanci, a na sjeveru isprva nekorejska plemena koja su u novom vijeku pokorena od Rusije. Tatri susjeda odredit će povijest Koreje. Korejci to prihvaćaju zapravo sa uvjerenjem da su i one civilizacija koja nije samo podređena zbog toga što su toliko posebni po svemu i po svojoj etničkoj homogenosti. To je vjerojatno najhomogeniji narod u Aziji, u Istočnoj Aziji i po tom svom specifičnom jeziku i po svojoj povijesti koja je već tada također skoro jednako brojala tisućeća koliko i kineska, ali doživljavaju sebe kao odanog nenasljednika ili suvlasnika konfucijanske civilizacije koja se na korejskom tlu dodatno razvija i koja se iskazuje kao i u Kini, ali možda sa još većim naglaskom na meritokraciji, obrazovanju, uređenju obitelji po konfucijanskim vrijednostima koje e, nikada nisu dovođene u pitanje, za razliku od Kineza gdje jesu. Carevi su se kolebali u Kini između budizma, konfucijanstva, pa čak i nekih drugih opcija reakcija, međutim kod Korejaca je to uvijek bilo vrlo stabilno i kontinuirano. Isto tako kao što sebe doživljavaju posebnom civilizacijom koja je bila u nekakvom vazalnom odnosu sa kineskim carstvom jer su sve manje države bile u vazalnom odnosu. Mi su to doživljavali kao veliko poniženje jer taj vazalni odnos nije podrazumijevao veliko kinesko miješanje u korejsku politiku niti u njihova unutarnja urađenja, niti u dvorske stvari, najmanje u korejsku vanjsku politiku, koja u ono vrijeme počinje se već, kad govorimo o ono vrijeme, govorimo otprilike negdje o početcima ove posljednje dinastije o kojoj ćemo mi govoriti o njezinome kraju, a koja traje punih 500 godina. E, govorimo o dinastiji Joseon. I dok Koreja sebe vidi kao civilizaciju koja je u njihovim očima ravnopravna s Kinom, iako Kinu vide uvijek i priznaju određeno mentorstvo, s druge strane je Japan koji kako da je također uzimao skoro jednako te iste tekovine od Kine, Koreci ih od uvijek doživljavaju kao barbare. Doživljavaju ih kao barbare iz više razloga. Prvo zato što su udaljeni već polo poziciji, drugo zato što su samurajska društvo i gdje se mač štuje, u Koreji se je uvijek puno više poštovalo pero ili kist i kultura. Tako da su e, do danas kroz cijelu povijest zadržali isti taj odnos gdje Kinu doživljavaju kao izvor civilizacije i sa velikim poštovanjem u njoj govore čak i kad su u vrlo lošim političkim odnosima, dok Japan doživljavaju kao barbare koji su još dodatno ponizili zato što su ih nekoliko puta napadali i onda konačno i kolonizirali što ćemo malo kasnije govoriti. Koliko danas znamo, stari Čoson razvio se u državu utemeljenu na brončanoj kulturi i savezu gradova okruženih obrambenim zidovima, koji su bili toliko jaki da su se počeli širiti na okolno područja. Temelj sile bili su konjanici koji su bili naoružani brončanim oružjem. Stari Čoson proširio se i do područja koja je kontrolirala kineska država Jan, koja je zaustavila napadače s Korejskog poluotoka. Nije prošlo dugo vremena i moć i bogatstvo starog Čosona privukli su napadače iz susjedstva. Bruce Cummings piše. Kako je država Jan pala pred carstvom Čin i dinastijom Han 206. prije Krista do 200. nakon Krista, Čoson je počeo propadati i izbjeglice su se počeli sklanjati na istok. Iz tog milja pojavio se i čovjek po imenu Viman, koji je preuzeo kraljevanje nad Čosonom negdje između 194. i 180. prije Krista. Vimanov Čoson bio je mješavina kineskog utjecaja i starog Čosonovog sustava saveza. Navodno se, ojačana pod Vimanom, ta država ponovno počela širiti preko stotina kilometara teritorija. Te ambicije naletjele su na hansku invaziju i Viman Čoson pao je 108. prije Krista. Ti događaji podudaraju se s pojavom željezne kulture, koja je omogućila sofisticiranu poljoprivredu temeljenu na primjeni alata poput motika, plugova i srpova. Uzgoj riže i drugih žitarica povećao se i tako omogućio povećanje stanovništva. Od toga trenutka nadalje postoji neupitni kontinuitet poljoprivrednog društva sve do pojave Ujedinjene Korejske države mnogo stoljeća kasnije. Nalet dinastije Han na korejski poluotok prvo je dokumentirano osvajanje tog poluotoka. Dinastija Han utemeljila je četiri velike kolonije na poluotoku. Njihovo središte bilo je u Lolangu, ili na korejskom Nangnangu, kod današnjeg Pyongyanga. Pored kineskih kolonija na poluotoku razvile su se i tri korejske kraljevine, Kogurio, Paekče i Sila. Uz kinesku potporu kraljevina Sila je 660. nakon Krista pokorila Paekče, a osam godina kasnije Kogurio. Godine 676. kraljevina Sila okrenula se protiv svojih saveznika i otjerala Kineze s poluotoka i po prvi ga puta ujedinila pod jednom lašću. Od tada pa do kraja 19. stoljeća Koreja je u pravilu priznavala vrhovništvo moćnih susjeda, na primjer Mongola od 1231. do 1364. kao i moćnih kineskih dinastija, ali se uspjevala oduprijeti invazijama sve do kraja 19. stoljeća. Razdoblje koje je nama ovdje interesantno zbog toga što od njega počinje formiranje korejske nacionalne svijesti, a onda i suvremene ili moderne, ne suvremene, moderne države, je upravo onaj moment kada se poklapa nekoliko, odnosno tri važna događaja. S jedne strane je to E, su opijumski ratovi u Kini koji imaju veze i sa, možemo reći posredno čak i sa djelovanjem misionara, ali zapravo se radi o borbi za tržište. S druge strane je to dolazak kralja Gođuna koji je posljednji, ali jedan od najutjecajnijih kraljeva u ovoj posljednjoj dugoj dinastiji Joseon i s treće strane je početak Meiji razdoblja u Japanu. I u tom trenutku još dolaze i misionari, posebno su Francuzi bili aktivni na Korejskom poluotoku, koji donose nekakvu vjeru za koju Korejci u prvom mahu misle da zapravo dokazuju da su Europljani vrlo primitivni barbari. Zbog toga što vjeruju u nešto što oni ne razumiju, što je zbog toga što ne poštuju pretke, odnosno dapače ne dozvoljavaju poštivanje predaka baš zbog te svoje vjere i imaju miješani osjećaj, pomiješane osjećaje prema onome što donose misionari, posebno kada se radi o jezuitima, zbog toga što oni istodobno, koliko god im se čini da su barbari, donose velika znanja koja Koreja u tom trenutku treba i žudi za njima upravo zato što je krenula na put te svoje modernizacije. Tu se prije svega radi o matematici, kartografiji, geografiji, o instrumentariju za mjerenje svemirskih tijela i tako dalje i istodobno ih i žele i ne žele. Žele njihovo prisustvo ne bili od njih dobili čim više znanja, suvremenih znanosti, a drži ih negdje po strani zato što osjećaju da im utječu na vlastiti identitet. I čak se tu događaju i neredi, događaju se i sukobi, odnosno pobune protiv misionara i masakri koji su bili nekad veći, nekada manji, što izaziva naravno odmah zabrinutost europskih sila koje su za sve to o čemu smo do sada govorili tu stalno prisutne i to sve. Plus Amerika koja je također već počela bitno imati utjecaja upliva na razvoje u Japanu. Za Koreju se vezuje naziv pustinjačka kraljevina. On nije dobiven zato što su se u Koreji cijenili pustinjaci, bilo je i toga, već zato što nisu voljeli ljude izvana. Kako to piše Bruce Cummings u modernoj povijesti Koreje, često je strancima davan ovaj odgovor. Nemamo ništa, ne trebamo ništa, molim vas, idite. Brodolomci iz Kine i Japana bili bi dobro primljeni, ali samo na kratko. Onda bi bili upozoreni da je vrijeme za odlazak. Zapadnjaci su imali drugi tretman. Oni su imali izbor ostati i asimilirati se ili pobjeći. Naravno, Koreanci su već imali više stoljetno iskustvo s došljacima iz susjednih zemalja i ono je često znalo biti loše. Godine 1231. Mongoli su napali Koreju ili Korio. 30 je godina trajao otpor mongolskom naletu u kojemu su sudjelovali i seljaci i sluge. Mongoli koji su pokorili skoro cijelu Euroaziju teško su prodirali u Koreju. Na kraju je 1258. sklopljen mirovni sporazum između Koreje i Mongola. Ta je invazija promijenila poluotok. Bruce Cummings piše. Koreja se nakon mongolskih invazija može usporediti prije s otokom nego s poluotokom. Kao i Sokuram Buda, ona je bila i dalje otvorena prema istoku i nije se bojala otočnih ljudi iz Japana, osim gusara koji su boravili na japanskoj obali i pljačkali koreansku obalu ali nije više bila otvorena prema sjeveru. Sagradila je zid od zapadnog kraja rijeke Jalu do mora, kako bi definirala sebe i druge. Čistoću i bolest, civilizaciju i pošast. Ta granica nije bila poput prijevoja Kajber koji je štitio Indiju od nomada, ali nije to bio ni kineski veliki zid koji se protezao tisućama kilometara. Ako se Japan vidio kao otočna nacija koju štite božanski vjetrovi, Koreja je postala poluotočni otok zaštićen božanskom planinom i snažnom antijapanskom alergijom. Na taj zazor prema strancima iz bliskog okruženja naletili su stranci koji su dolazili iz daleka. Ti su stranci namjeravali u Koreju donijeti i novu vjeru. Rezultat se mogao predvidjeti. Godine 1801. počela su prva ubojstva preobraćenika na katoličanstvo. Kada su francuski svećenici pojačali napore da prošire kršćanstvo u Koreji, na to je odgovoreno daljnjim ubijanjem. Razlog za to postupanje bio je jasan. Korejanci su smatrali da se iza misionarskog posla krije pokušaj osvajanja. Dolazak stranaca sa zapada imao je još jednu posljedicu. Njihov dolazak pokazao je da Koreja treba modernizaciju. Pitanje je bilo kakvu i pod koju cijenu. I sad u cijelom tom, u cijeloj toj kombinaciji raznih kulturnih, ekonomskih, političkih, na kraju krajeva idejnih, vrijednostnih i ideoloških faktora, Koreja se koleba između dvije strane. Evropljane sada ostavimo po strani, iako će oni imati određenu ulogu, ali dvije ključne strane su s jedne strane Kina i konfucijansko društvo i nastavak kontinuirani onoga što su već stoljećima e, započeli, prije više stoljeća započeli. S druge strane, Japan u procesu modernizacije koji u međi razdoblju ide ka tome da se carstvo vrlo bitno mijenja. Vrlo je zanimljivo da u tom trenutku Kina koja ima većega utjecaja nego Japan, Koreji počinje slabit u očima i u vrijednostnom sustavu zbog toga što je što kinesko carstvo vode manđuri. I Korecima zapravo to nikako ne uklapa se u njihovu sliku o toj velikoj civilizaciji, mentorskoj civilizaciji kao što je Kina, jer to je za njih jedan barbarski maleni narod koji je uspio nametnut se i vladati, i to stoljećima vladati Kinezima. Međutim, Kina u tom trenutku Koreju e, koja se koleba između svega, između otvorenosti, zatvorenosti, samodovoljnosti i povezivanja sa svijetom, upućuje na to da uspostavlja odnose sa zapadnim silama, recimo sa Amerikom i tako dolazi do prvih e, regularnih kontakata, neću reći diplomatskih odnosa, ali nekih začetaka toga. Godine 1656. nizozemski trgovački brod nasukao se na južnoj obali Koreje, na otoku Čeju. 36 preživjelih mornara odvedeno je u Seul i tamo utamničeno. Nakon 13 godina zatočeništva, Henry Hamel s još sedam preživjelih brodolomaca uspio je pobjeći iz zatočeništva i dokopati se Europe. Hamel je o svojim doživljajima u Koreji napisao knjigu. Bila je to prva knjiga objavljena u Europi koja je govorila o Koreji. Pored zapadnih trgovaca u Koreju su naravno došli kršćanski misionari. Prvo su to bili misionari koji su otišli u Kinu. Korejski zaslanici u Kini također su stupili u kontakt s misionarima. Iz tih je kontakata u Koreju donesen prvi atlas te znanstveni instrumenti. Potreba za novim znanjem nije donijela i potrebu za drugim vjerama. Neprijateljstvo prema misionarima buknuće u 19. stoljeću, kada će 1801., 1839. i 1866. doći do velikih progona misionara i preobraćenika, uglavnom na katoličanstvo. Početkom 19. stoljeća središnja vlast počela se osipati. Na prijestolju su se izmjenjivali maloljetni dječaci. Njihovi rođaci grabili su tada moć i središnja vlast zapala je u stanje kaosa. To je i vrijeme seljačkih ustanaka. Tada je nastala i nova religija. Osnovao ju je Čoe Čeu, sin seljaka koji je pao na važnom ispitu za vladinu službu. Svoju je vjeru on nazvao istočno učenje. Ona je trebala biti protuteža zapadnom učenju ili rimokatoličanstvu. iako je čin dinastija dosta kraća, jedno tri stoljeća kraća nego Joseon, sajedno je <laughs> i ona dugo trajala i sa svim nasljeđima koje je nosila sa sobom i sa zapravo promjenama koje su očito bile ne samo nacionalne ili etničke ili, ili kulturološke prirode nego i demografske nailazi na slične probleme. Recimo, jednako kao što se u Kini u 19. stoljeću, odnosno već koncem 18. stoljeća, stanovništvo naglo povećalo, tako se i u Koreji stanovništvo povećalo naglo. Kad kažemo povećalo, govorimo o, ne zna se točno broj, između 12 i 18 milijuna, što je, na primjer, povećanje u odnosu na 50 godina sa 8 milijuna, dakle preko duplo. I što sve sustave proizvodnje, prije svega poljoprivredne proizvodnje, dovodi do pucanja zbog toga što nisu u stanju se nositi sa novom situacijom i naravno to iziskuje i velika ulaganja i invencije na planu navodnjavanja i ratarstva i tako dalje, što se slično događa kao i kod Čingovi. Slično se događa, događa i to da se pojavljaju kao što se u doba Qing dinastije javio tajpinški ustanak, tako se kod koreja Korejaca javljaju pojedinci koji imaju osjećaj misionara da su poslani od nekakvoga velikoga, da li, da li je to Bog u ovom slučaju ili se radi o e, nekoj velikoj nacionalnoj misiji i 19. stoljeće i na jednoj i na drugoj strani ispunjeno brojnim neredima i pobunama. Možemo također usporediti to i sa tim opet sam rekla, u Japanu Meiji već počine reforme, a Čingovi i Korejci osjećaju da su te reforme nužne, ali nisu sigurni s kojom opcijom će krenuti i kako će krenuti. U isto vrijeme kada se u dinastiji Čing pod carstvom koje je jednakog na kraju krajeva kao i Joseon dinastija, odnosno ovo carstvo posljednje Guamun eh, razdoblje E, vladavina Guanmu bila opterećena velikom korupcijom, unutar dvorskim intrigama, pitanjima tko zapravo vlada, da li vlada sam kralj ili njegova tazbina ili kako bismo to nazvali ili kao što se u, u, kod postavljalo pitanje ili li vlada car ili udova ili eunusi ili već tko. Dakle, sa svim tim sličnim paralelama koje se događaju na jednoj i na drugoj strani, Ključno je zapravo bilo i kod Čingova i kod, e, i kod Korejaca da li na koji način će se najbolje formulirati i sačuvati taj nekakvi kulturološki, civilizacijski identitet koji još uvijek ni kod jednih ni kod drugih nije bio dobro, dovoljno jasno preciziran kao nacionalni. Još uvijek se taj pojam nacije nije dovoljno iskristalizirao i zapravo se tek počinje tu negdje javljati pred kraj 19. stoljeća. Skoro u isto vrijeme. Godine 1368. mongolsku dinastiju Yuan koja je vladala Kinom od 1208. svrgnula je dinastija Ming. Nedugo nakon promjene na prijestolju iz Kine su došli zahtjevi nove dinastije da mongolski posjedi u Koreji dođu u vazalni odnos prema novim vladarima. Korejski dvor podijelio se u dvije skupine. Jedna je bila za ostanak u veze s Mongolima, druga je smatrala da će biti bolje s novim vladarima Kine. Dva su zapovjednika povela korejsku vojsku u napad na vojsku Mingove Kine, razmještenu na poluotoku Liaodong. Jedan od zapovjednika se predomislio. Yi Song-je okrenuo je korejsku vojsku prema jugu, prema glavnom gradu i brzo ga zauzeo. On je postao utemeljitelj dinastije Choson. Dinastija tako nazvana po mitskoj kraljevini s kojim je započela legendarna povijest Koreje. Prvi vladar brzo je učvrstio vlast. Za novi je glavni grad odabrao Hanyang, današnji Seul, i oko njega u šesti mjeseci sagradio veliki zid. Za taj posao mobilizirao 200.000 tisuća radnika. Idila u Novoj kraljevini nije dugo trajala. I je s dvije žene imao osam sinova i pet kćeri peti sin od prve žene i Pang Won bio je najsposobniji i on je ocu izborio priznanje od dinastije Ming. Kineski vladari priznali su mu pravo na korejsko prijestolje. Zauzvrat je sin Kini dao danak od 9800 konja. Bruce Cummings piše. Godine 1398. Yi Pang mobilizirao je trupe u Seulu i napao dva sina iz drugoga braka. Bitke su bjesnile po cijeloj zemlji. Oba sina kraljice Kang bila su ubijena. Glasoviti konfucijanski reformator i kraljev savjetnik Chong To John pretučen je do smrti. Saznavši zato, stari kralj nijem od bijesa ocijekao je kćerkinu sjajnu kosu, otresao prašinu snogu prokletoga grada i krenuo u Hamhung. Deseti godina ostao tamo u izgnanstvu kao utvara koja se cerila. Yi Pang Won, najstarijeg je sina iz prvog braka postavio formalno za kralja. Ocu je slao glasnike i molio za oprost. Jedan od njih, Pak Sun, mislio je da je postigao mir i vratio se u Seul, ali bio je pogođen strijelom u kralježnicu. Na koncu je Pang Won došao kocu moliti za milost i zamolo je izbjegao sudbinu Pak Sua, kada je strijela namijenjena njemu pogodila drvo za kojim se krio. Na to je starac bacio prema njemu državni pečat i rekao, Uzmi ga ti, nevaljalče, to je ono što ti tražiš. Pang won je to učinio. 1400. uzeo je za sebe prijestolje i vladao još skoro 20 godina. Događaje iz prvog desetljeća vladanja dinastije Čoson nisu bili izuzetak i kasnije bilo događaja poput tih krvavih sukoba oko prijestolja. Ali ta je dinastija koju je utemeljio I Song je vladala Korejom od 1392 do 1910. U tih 518 godina vlasti dinastija Choson dala je 26 kraljeva Koreje. Problemi su nastupili u zadnjih nekoliko desetljeća vlasti te dinastije. Koreja se morala promijeniti ako nije željela doživjeti sudbinu Kine. Problem je bio kako se promijeniti u tom trenutku kada se želi definirati nacionalizam, odnosno odnos prema naciji, postavlja se pitanje što je temelj toga. I tu se sada počinju dijeliti i na jednoj i na drugoj strani. Kod Kineza, kod reformatora imamo različite te opcije kako će se zapravo taj nacionalizam formulirati. Kod Korejaca također. Oni su bili prisutni pa jednako kao i Kinezi, ako ne možda čak i više, već je broj Korejaca pojedinaca boravio i u Japanu, i u Americi, i u Rusiji, i jedan dio u Europi. Jedan dio je primio vjeru pa su došli sa tim svojim nekada katoličkim ili nekada protestantskim, ovisno od kud su došli, sa tom idejom malo nekog univerzalizma, ali opet intrigirani time kako to na korejskom tlu zasaditi, kako će se to primiti na tu novu ideju korejskog nacionalnog identiteta. Međutim, dvije ključne struje dolaze upravo iz ovoga tradicionalizma, koja je recimo prokineska, koja bi ostala na konfucijanstvu i ne bi išla daleko od onoga gdje možemo reći je Koreja bila civilizacija koja je glumila naciju. I ovi drugi koji su malo radikalni nacionalisti i koji se inspirirani sad već malo preskačem i ulazim i u 20. stoljeće inspirirani svim onim što se događa u Rusiji, dolaze sad već i sa idejama ne samo socijalizma nego i komunizma i koji se negdje profiliraju baš zato što su radikalni nacionalisti i htjeli bi da se korejski nacionalni identitet odvoji od tradicije i od onoga što ih je i gradilo, ali istodobno u tom trenutku i opterećivalo dolazeći iz Kine, da se zapravo moderniziraju korak dalje i da slijede te neke e, zapadne socijalističke pa i marksističke ideje. I tu već imamo te zametke podjele koja će se provlačiti poslije kroz cijelo 20. stoljeće na Korejskom polotoku. Koreja od svih susjeda najbolje odnose imala s Kinom, ali ni tu nije pretjerivala u srdačnosti. Kina je bila uzor, ali to nije značilo da se uzoru treba pokoriti. Koreja je bila vazalna država Kine, ali taj odnos nije bio težak ili nepodnošljiv. Korejanci su obožavali kinesku civilizaciju, Kina je odgovarala tako što je bila dobar susjed i u pravilu je više davala nego uzimala. Nebesko carstvo jednostavno je smatralo da će prosvjećeni Korejanci slijediti Kinu bez prisile. Diplomatski odnosi dvije država bili su strogo formalni. Bruce Cummings piše. Tri službena izaslanstva putovala su u Kinu svake godine. Na Novu godinu, na carev rođendan i na rođendan krunskog princa. Kasnije je to dopunjeno još jednim izaslanstvom, koje je putovalo u vrijeme zimskog solsticija. Novi kralj u Koreji ili smrt cara u Kini tražili su posebna izaslanstva, s obzirom na to da je korejski kralj prijestolje dobivao od kineskog sina nebesa. Od 1637. do kraja te prakse 1881. Koreja je ukupno poslala 435 posebnih izaslanstava i misija u Kinu. Kineski i korejski diplomati rijetko su raspravljali o unutarnjim poslovima u objema zemljama ili čak o vanjskim poslovima. Ako je korejski kralj dobivao prijestolje iz Kine, to je bio samo ritual u kojemu su Korejci, a ne Kinezi, učinili politički izbor. Nekoliko kineskih funkcionara koji su putovali u Koreju slijedili su striktne smjernice i protokol, Putovali su od granice jednom cestom do glavnog grada i nikada nisu skretali u unutrašnjost. Ti odnosi s jedinim susjedom koji je bio po volji i ukusu Koreje počeli su se urušavati kada se počela urušavati Kina. Nakon prvog opijumskog rata postalo je jasno da se nebesko carstvo ne može oduprijeti barbarima sa zapada, pa čak ni Japanu koji je pobjedio Kinu u ratu vođenom krajem 19. stoljeća. Koreja je zapravo bila na neki način i izbunjena i razočarana, međutim to su pripisali manđurcima i tu zapravo svačaju da je Kina carstvo ili civilizacija u opadanju. I makako da nisu se mogli lako pomiriti sa tom idejom da su Japanci carstvo koje je dominantno, svejedno oni taj tu japansku pobjedu 1895. godine koriste zapravo za neku vrstu svog osamostaljenja. I najprije se pojavljuje klub samostalnosti ili kako bismo to rekli jedan pokret neovisne Koreje koja dvije godine kasnije vodi ka uspostavljanju Korejskog carstva. Iz, od svega toga što smo imali nekoliko tisuća godina dinastijskog kraljevstva, Koreja sad jedan puta postaje prvi puta carstvo pod istim tim kraljem koji postaje imperator, koji postaje car, Gođo, koji zašto želi biti car? Zato da bi bio ravnopravan sa Japancima prije svega, pa onda i sa Kinezima zbog toga što Koreja kreće u taj svoj put neovisne, odnosno nacionalne definicije. Naravno, sve to nije išlo tako lako. Taj kralj je najprije bio prognan iz Koreje i proveo godinu dana u Rusiji, u izgnanstvu. Potom se je vratio da bi osnovao carstvo i Japan u tom trenutku još uvijek Koreju pušta relativno na miru. Japan je tu prisutan, on je zauzeo svoje pozicije, jer borba između Japana i Kine, a istodobno sa Rusijom koja na svemu tome drži oko i koja je već ušla u Manđuriju i koja je već zapravo ima osjećaj da ne može pustiti Korejski poluotok ni jednom ni drugome carstvu zbog toga što je on toliko strateški bitan. U tom trenutku Japanu bilo važno da je stavio nogu na Korejski poluotok, istisnuo Kinu donekle ili velikim dijelom i počeo zapravo utjecati na opadanje, neću reći raspad, još je rano za tu riječ, ali opadanje manđurske dinastije. Godine 1894. za vrijeme jedne od brojnih pobuna u Koreji do kojih je došlo u 19. stoljeću, Japan i Kina poslali su trupe kako bi ponudili zaštitu kraljevskoj obitelji. Japan je bio brži i 21. srpnja japanska vojska zauzela je kraljevsku palaču i postavila novog regenta maloljetnom kralju. Kina to nije namjeravala dopustiti. Istog dana dinastija Qing unajmila je britanski transportni brod kako bi prevezla 1200 kineskih vojnika u Koreju. Brod je poslala japanska krstarica i nakon što su se Kinezi odbili predati, otvorila vatru i potopila britanski brod. Napad je preživjelo manje od 200 vojnika. Do kraja srpnja 1894. japanske trupe porazile su kineske u nizu bitaka oko Seula i Pyongyanga. U listopadu japanske trupe došle su na rijeku Jalu, granicu između Koreje i Kine. Sljedećeg mjeseca japanske trupe zauzele su kinesku važnu ruku Shun Na moru rat je išao još gore za Kinu. Kini nije preostalo ništa drugo nego da u travnju 1895. potpiše teški i ponižavajući mir u Šimonosekiju. Kina je mirom izgubila Tajvan, područje Dong u Južnoj Manđuriji, morala je Japanu dati četiri nove luke za trgovanje. Kina je morala još platiti ratnu odštetu od 200 milijuna tajala. I zadnje, ali ne i manje važno, Kina je morala dati Koreji punu nezavisnost i autonomiju. Naravno, to je značilo da sada Japan može početi sa svojim prodorom na korejski poluotok. Počelo je prvo nesretno razdoblje u povisti Koreje, govori Zorana Baković, dopisnica Ljubljanskog dnevnika Delo s dalekog istoka. U prvom trenutku Japan je bio zadovoljan time da Koreja postane protektorat. I bit će potrebno proći još rat sa Rusijom koji će Japan dobiti tek onda zapravo pretvoriti Koreju u svoju koloniju 1910. godine i onda ide dugo razdoblje koje u korejskoj povijesti se bilježi kao jedna od dvije tragedije. Prva je dakle koloniziranje od strane Japana, a druga je potom ono što se događa 50, odnosno 35 godina kasnije podjela Korejskog poluotoka na sjevernu i južnu. Ono što će vam i dan danas Korejci reći, i to govorimo o južnim Korejcima, o sjevernim Korejcima, ne možete nikad biti sigurni da li govore ono što im je napisano u ideološkim knjigama ili to doista misle, ali južni Korejci taj iskreno misle. I jedan mi je visoki dužnosnik objašnjavao zašto je to bilo toliko poniženje za Koreju kada su kolonizirani od Japana. On mi je to rekao po prilici ovako. Pitao me odakle sam, ja sam rekla iz Hrvatske. Pa vidite, kad su vas, na primjer, kolonizirala austro to je bila veća sila i vi ste tu se mogli osjećati kao da neka veća sila i civilizacija ima nekakvo prirodno pravo na vas. Mi smo bili civilizacija koja je kolonizirana od Barbara. I to nikada ne možemo oprostiti ni sebi ni njima niti našim, našem kraljevstvu, odnosno carstvu koje je bilo slabo obranice, niti njima koji su nas kolonizirali i potom držali kao koloniju sve do poraza, do kapitulacije Japana. U veljači 1897. godine kralj Kojong konačno je odlučio proglasiti se carem. Titula kralj ili vang nije bila dovoljna jer je bila inferiorna prema carevima iz okružja, prema vladarima Rusije, Kine i Japana. Kođong je poštovao stari ritual. Prema njemu ministri su kralju devet puta predložili da se proglasi za cara. Kralj je osam puta prijedlog odbio, ali deveti put nije. Dvorski astrolozi onda su odabrali datum za krunjenje. Izračunali su da je najpovoljniji trenutak 12. listopada u tri ujutro. Kako su astrolozi odredili, tako je i bilo. 12. listopada 1897. Koreja je postala veliko hansko carstvo, Tajhan Čeguk. Međutim, planovi o ravnopravnosti s tri cara susjeda Koreje neće se ostvariti. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Koljunčić. Emisiju snimio Nikola Podkrajac. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.